Música sé que mi mejor vestido es mi piel. Saldré por la noche yo y me lo pondré. Si nunca quise ganar, ¿cómo voy a perder? A veces alejarse te acerca también. Mi tren yo sé que solo pasa una vez. Y sé que no tengo ganas de correr. El mejor recuerdo que recordaremos todavía no lo tenemos, solo espera que yo llegaré. Que si quiero ser el viento es para saber de dónde vengo, pero para ni saber dónde terminaré. Ya no pienso preocuparme, todos somos un problema, así que quítame la pena y resuélveme. Yo no voy a mirar el tiempo, quiero que él me mire a mí. Si alguna vez te pregunta, yo me cansé. Si el amor para todo, por favor, párame el mundo, que creo que me bajaré. Yo sé que todos los días me digo que yo voy a cambiar mañana. Pero esa frase me la dije ayer, así que hoy imagina mis ganas. Yo sé que muchas veces yo me aparto, me juzgo y digo que soy nada. Pero es que hasta siendo nada también somos algo, así que mente calla. Yo sé que si voy a vivir tengo que ser aquí, yo voy a ser antes feliz antes que ser más nada. Yo aprendí que era vivir cuando en el camino cogí la piedra en la que yo caí y aprendí cómo usarla. Tan seguro que yo ya voy a aprender a valorar aquello que sí tengo y nunca más lo que me falta. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando sabes que eso es la mental y una ya se acaba. yo sé que mi mejor vestido es mi piel. Saldré por la noche, yo me lo pondré. Si nunca quise ganar, ¿cómo voy a perder? A veces alejarse te acerca también. Mi tren, yo sé que solo pasa una vez. Y sé que no tengo ganas de correr. El mejor recuerdo que recordaremos todavía no lo tenemos, solo espera que yo llegaré. Que no quiero vivir para saber, prefiero improvisar sin saber vivir. Sé que el mejor momento es en la hora y el mejor sitio es aquí. Cuando no piensas que dices es cuando dices lo que piensas, en fin. va a quedarme por sentado si quiero sentir.